matatizo yoyote الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختم الله به الأديان دين الاسلام إسلام أسمى ديني ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza nayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndio dini ya mwisho na mtume wake ndiye mtume wa mwisho wa akmalahu liibadihi na Allah subhanahu wa ta'ala akaikamilisha hii dini kwa waja wake pale aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo ni nyinyi dini yenu kwa dini imekamilika na aliyekamilisha ni Allah subhanahu wa ta'ala na akawaridhia waja wake kuwa ndiyo dini yao وأتم به عليهم النعمة na Allah subhanahu wa ta'ala akawatimizia waja wake kwa hii dini neema alizowapa waradhiyahu lahum dinan na akawaridhia kuwa iwe dini yao fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu na Allah hatakubali kutoka kwa yoyote yule dini isiyokuwa dini ya Uislamu na hili jambo ni muhimu sana muislamu kulielewa kwa sababu leo wako wanaojaribu kupindisha maana haya kuonyesha kuwa mtu ana uhuru wa kufuata dini yoyote anayotaka waweza kuwa muislamu waweza kuwa mnasara waweza kuwa myahudi haina neno hili ni jambo ambalo linafanyiwa kampeni sana na ukiangalia makini utakuta mkusudiwa ni Muislamu yeye ndiye atake atakakinaishwe atanazal katika ule msimamo wake ama wale wengine tangu na hapo dini zao zabadilika kulingana na watu wanavyobadilika dini ambayo imebakia vile vile ilivyokuwa ni dini ya Uislamu peke yake na hapa tuzungumzie ule Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama wale waliobadilisha baadhi ya mambo katika dini wale hawauathiri Uislamu wajiathiri nafsi zao so pia hilo lipo wapo baadhi ya waislamu ambao wafuata mengi ambao sio yale aliyokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukiuzungumza hapa uislamu tuuzungumza huu uliokamilika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao Allah ameuridhia kwa waja wake قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد عليه الصلاة والسلام sio baba wa yoyote katika wanaume wenu na hii aya imekuja katika siyaq ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa mke aliyeachwa na Zaid na Zaid alikuwa ni mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam bitabanni sababu ilikuwa kabla ya Uislamu hili jambo la ruhusiwa adoption <clears throat> mpaka wakamwita Zaid bin Muhammad Zaid bin Harith akaitwa Zaid bin Muhammad hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala akalibatilisha na kuwa mtu aitwa kwa jina la baba yake mzazi aliyemzaa na katika kulibatilisha hili jambo katika matukio yaliyotokea ni kuwa Zaid alipomwacha mke wake Allah akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam amuoe ili kuzidi kuonyesha kuwa huyu Zaid si nani si mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata mumkataze kumwoa mtalaka wake ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين bali ni mtume wa Allah na mwisho wa manabii na hapa ndipo mna dalili ya kuwa dini ya Uislamu ndiyo dini ya mwisho hakutatumilizwa mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mtume wa mwisho pengine mtu aweza kuuliza lakini sitwaamini kuwa Isa alayhi salatu wassalam atakuja mwisho wa zama akhir zaman tusema naam lakini Isa sio kuwa antumilizwa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari alikuwa shatumilizwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni mtume wa Allah tauna hapo kabla ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishapita huko nyuma kuwa Isa ni mtume wa Allah si mtume mpya atumilizwa na atakapokuja yeye atahukumu kwa sheria nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hakuna mtume mpya atakayetumilizwa aje na sheria tofauti na hii aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali kwa ijma' ya wanaovioni hata mtu kwa mfano akasema kuwa mimi mmemuota mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema tuongeze rakaa moja ya dhuhuri atafuatwa anamuota mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam mmemuota akaniamrisha na kuniambia niwaambie waislamu adhuhuri sasa rakaa sita huyu mtu akubaliwi sababu hii dini imekamilika kabla ya kuondoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi kuiongezea chochote kwa ndoto au kwa chochote kile itabakia kuwa ni dini iliyokamilika vile vile وكان الله بكل شيء عليما na Allah ni mjuzi wa kila kitu وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آية lau kama waislamu tungedizingatia makini basi hakuna mtu angezua katika dini ya Allah hakuna mtu angefanya bid'a katika dini ya Allah hebu iangalie vizuri aya aya yasema hivi alyawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu kwa kumaanisha kuwa ikiwa wautaka uislamu uliokamilika ni ule uislamu ambao alikuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakati hii aya yashuka sababu hii aya imeshuka ikiwaambia wao kuwa alyawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu nyinyi wanaokusudiwa hapa nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake waliokuwa pale kwa ule uislamu waliokuwa nao ndio uislamu uliokamilika sasa ukiutaka uislamu uliokamilika rudi kule nyuma uutizame ule uislamu mkongwe aliokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa nao masahaba wake basi utakuwa umesimama katika msimamo wa sawa ndio uislamu uliokamilika wa atmamtu alaykum ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala asema nikawatimizieni nyinyi neema zangu ile neema ya dini iliyotimia ni ile waliokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim waraditu lakum islam dina la tatu Allah awaambia na mimi nimewaridhieni nyinyi uislamu kuwa ndiyo dini yenu na hapa pia tuangalie ule uislamu ambao Allah asema ameuridhia ni uislamu gani pengine labda nifungue zaidi chochote unachotaka kukifanya wewe muislamu katika ibada kabla hujakifanya ni wajibu wako kurudi kule nyuma ambako kuna ule uislamu ulioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha uangalie je hii ibada ilikuwa yafanywa vipi wakati ule kisha wewe uije basi bila shaka utakuwa katika uislamu ule ulioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndio nasema lau kama waislamu wataizingatia hii aya makini watayawacha mambo yote ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala warudi katika ule uislamu mkongwe aliokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake al-islamu al-atiq ule uislamu mkongo na ndio ibn mas'ud katika wasia wake sema wa alaikum bil amri al atiq akawahusia watu kushikamana na lile jambo kongwe lilokuwa kule nyuma mimi nashangaa sana kwa mfano mimi leo nimesikia klipu ya mmoja katika wazushi asema hii tarawihi ya rakaa nane hakuna katika dini hii imekuja kama miaka mia iliyopita nasema hivyo mimi nikashangaa sana sisemi hapa kuwa haifai kuswali zaidi ya rakaa nane sizungumzi swala hilo tuliache kando lakini kusema kuwa hizi rakaa nane hazipo katika dini zimekuja miaka mia iliyopita kisha watu waikate ile klipu kisha waieneze kwa watu nikusema watu wauzungumzia uislamu upi yani jambo ambalo lipo katika ahadith sahih katika Bukhari na Muslim kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hivi alikuwa akifanya na hivi alikuwa akifanya mtu aje tu Kiingereza wasema from nowhere aje awaambie watu hizi nane hakuna hizi kwa hoja gani hatari iko katika mtu kuuzungumza Uislamu bila ya nukuu inasema wengi leo utawasikia wakiwatuhumu watu wa sunna wasema ah wale ni watu wa kusoma tu kwenye vitabu kisha waeleze sasa watakawafanyaje wao watoe kwenye vichwa vyao mambo ambayo hayako katika dini kisha wabandikize watu hasa kwa kuwa hawa jamaa zetu hawa nikizungumza jamaa zetu nakusudia makhurafi mwajua ni masufi ya makhurafi dini yao wao imejengewa kwa namna hii yani watu wenda kihobela hobela bila ya kujidhibiti na maandiko ikawa kuna matatizo kama haya sasa ikiwa huyu ni msomi aitwa msomi anyoshewa kidole kuwa ni msomi asema maneno kama haya ambayo lau kama utamuuliza mtoto mdogo tu hivi atakutajia hadithi ya Aisha radhiallahu anha ya namna alivyokuwa akiswali qiyamul layl mtume sallallahu alaihi wasallam mtu mzima aweza kuzungumza maneno ya ajabu sana kisha alafu mtu ajimakini kusema kuwa hili halimo kitu kimoja mimi chanifurahisha katika hili kumbe jambo likiwa halimu halifai kufanywa si ndio ha ah, maulidi ilikuwa huyu huyu anayesema hivi asema hili linkuja miaka 100 iliyopita nyinyi hamkumbuki juzi juzi tu walikuwa wakisherehekea miaka mia tangu maulidi ianze makumbuka vizuri 100 years kutoka maulidi ianze mimi nakumbuka kama wewe ujishughulishi ni wewe lakini mimi nawafuatilia sana wa jamaa kumbe dini yao msawasawa tunakuja mkoloni huko Afrika mjuzi tu wakati wa mkoloni tu ndo dini yao inaanza sisi tuzungumzia dini ya miaka elfu moja mia nne na huko nyuma hatuzungumzii dini ya, ya mkoloni ya juzi mkoloni ankuja akawapa senti mpige pige vitwari ruke kama yani kama mjielewi basi alafu na kila mmoja na mfumo wake huwezi kuona mfumo mmoja walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira hawako katika mfumo mmoja kila mmoja na mfumo wake taraiqa qidada turudi hapa Uislamu tunaokusudia hapa ni ule aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام بلا شك ديني حق بلا الله نو إسلام إلي جانب لنا شك kwa usiende ukakaa na mtu asiyekuwa Muislamu ukamdanganya ukamwambia pia wewe uenda huko huko ndio hapa mfano vizuri mfano mzuri hai wewe wamuona mtu apanda matatu enda zake magongo kisha mwambie usijali utafika mwembe tayari wewe nenda tu yuenda magongo wewe umwambie wewe sasa hivi utafika mwembe tayari wewe panda tu nenda tu afikie lini mwembe tayari yani aizunguke dunia raundi hivi kisha ndo arudi tena hivi arudi mwembe tayari afiki huyo hawezi kufika njia ni moja tu njia ni moja peke yake lazima upitie ile njia aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume na hivyo hufiki na hata akaja mbabaishaji akababaisha mufti wa Masr ambaye sasa ni mutaqaid retiree Ali Juma kama sikusia jina lake hata Simba hii Ramadhani hii juzi ana kipindi kwenye TV wamekaa watoto wauliza maswali mmoja akauliza hivi peponi hawaendi isipokuwa waislamu yule shekhe ambaye ni mufti wa Azhar pia akamwambia mwanangu nani ankuambia watakwenda peponi waislamu peke yake hata mayahudi pia enda peponi manasara pia enda peponi na kisha akatoa shubha pale subhanallah sasa hili jambo ikiwa aweza kulisema mtu ambaye alikuwa ni mufti wa nchi kama Misri Misri kulivyokuwa na wasomi mtu asema jambo kama hili kwa yule asiyejua aweza kuona ni kweli akabaki katika ule uyahudi wake maskini na mwingine akabaki katika unasara wake asema kuwa Allah ana mtoto kisha ingie peponi na yule mwingine aitakidi kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muongo si mkweli kisha ende peponi hivi ndivyo wanavyowazuga watu lakini jua kitu kimoja ndugu yangu usiwaghushi waambie wazi inna dina inda Allahi alislam hii ndio dini ya haki inayotambulika mbele ya Allah peke yake wallahi ingelikuwa dini zingine pia za kukubaliwa tungewaambia pia ukiwa myahudi na neno ukiwa hakuna jambo hilo وقال تعالى sikiliza hii nyingine waman yabtaghi ghaira alislam dinan na yeyote anayefuata dini isiyokuwa uislamu falan yuqbala minhu haitakubaliwa kwake wa huwa fil akhirati min alkhasirin naye akhira atakuwa katika wale waliokula hasara usipoufuata uislamu umekula hasara na hapa tuona neema kubwa ya Allah kutujalia kuwa waislamu alhamdulillah ala ni'mati alislam kisha akatujalia kuwa katika watu wa sunna alhamdulillah ala ni'mati alislam was sunna hii ni neema kubwa sana قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به na hapa ndio kuna kuwarudi watu kama hawa kina Ali Jum'a na wenzake hizi aya sikiliza makini asema amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu wote kuifuata dini hii ya Uislamu wamwabudu Allah kupitia dini hii فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكيمويلكزيا منين متن محمد صلى الله عليه وسلم امومبيا سمي قل سم يا ايها الناس اني watu nyote enyi watu wawe ni waarabu wawe si waarabu wawe waafrika wawe ni قل يا ايها الناس sababu wako pia watu wenye kuleta shubha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa Waarabu wako kundi katika makundi ya manasara wasema ni kweli ni mtume lakini ni mtume aliyetumilizwa kwa Waarabu hakutumilizwa kwa walimwengu wote lakini Qur'ani yasema tofauti qul ya ayuhan nas sema enyi watu inni rasulullah ilaikum jamia hakika mimi ni mtume kwenu nyinyi nyote ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote hakuna anayetoka alladhi lahu mulku samawati wal ard kutoka kwa Allah mwenye ufalme wa mbingu na ardhi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit hapana nistahiki kuabudiwa isipokuwa yeye anayehuisha na kufisha kisha akasema فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون بس مؤمنين الله نمتمواك أسيجي وكسوما نكواندك الأمي نهيني قد كم يوجيز الله سبحانه وتعالى أليوانيش ونادام كوامتم محمد صلى الله عليه وسلم hajui kuandika wala hajui kusoma na kuna manshura huwa yaenezwa kila wakati ya kusema kuwa maana ya ummi si kuwa hajui kuandika wala kusoma mtume sallam alipopewa utume alijua kuandika na kusoma la ukisema hivyo utawatia watu shaka katika huu Uislamu sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hilo wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhan lartaba almubtilun lau kama ingelikuwa wewe wasoma kabla ya Qur'ani kuteremshiwa ungelikuwa wasoma vitabu kabla ya hapo na waandika kwa mkono wako wa kulia basi wangeingiwa na shaka na wangetia watu shaka watu wa batil lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma wala kuandika na hii ni katika miujiza mwalimu wa walimu lakini hajui kusoma wala kuandika alayhi salatu wassalam hajui kusoma na kuandika sasa mtu yuaja abeba maneno ya watu wa batil kisha akayatia kumbe hajui kile anachotaka kukifanya kitampelekea yeye katika kuwatia watu shaka katika hii Qur'an kwa Allah hapa asema annabiyil ummi maana al-ummi hajui kuandika wala hajui kusoma alayhi salatu wassalam yani bimaana yakiandikwa maneno hapa hajui nini kumeandikwa nini hajui lakini ndiye aliyeteremshwa hii Qur'an tunaoisoma akaihifadhi katika moyo wake na ilmu yote aliyoitoa bila ya kusoma mahali bila ya kuwa alikuwa ameandika mahali wangelikuwa makoresho wamepata shubha kubwa wangesema huyu alikuwa yuwajua kusoma na kuandika akatungatunga ile dini lakini kabla ya hapo hajui alayhi salatu wassalam alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi mtume ambaye anamwamini Allah na maneno yake wattabi'uhu la'allakum tahtadun na mfuateni yeye ili mpate kuongoka bimaana usipomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ujue kitu kimoja huwezi kuongoka hauwezi kuwa wewe uko katika njia ya sawa wakati hukumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wajibu juu yako kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili uwe katika wale ambao wameongoka kinyume na hivyo utabakia katika dalal katika upotofu shita am abaita وفي صحيح مسلم شيخ اندليه كما كتابه صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده نأب ويولي أنبي نفسي محمد إيكو كتك مكونو ياكي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة hatasikia kuhusu mimi yoyote katika huu umma umma hapo unakusudiwa ni ummatu ad-da'wa kwa sababu ummati Muhammad uko katika vigawanyo viwili kuna ummatu ad-da'wa na ummatu al-ijaba ummatu da'wa waingie ndani yake wote wote ambao wamekuja baada ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ummatu ijaba ni waislamu wale waliomkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamuitikia wito wake sasa hakuna yoyote katika huu umma ummatu da'wa au ambao walinganiwa katika Uislamu atasikia kuhusu mimi yahudiyun wala nasraniyun awe ni myahudi awe ni mnasara thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi kisha afikiwe na mauti bila ya kuamini yale niliyoletewa mimi na kutumwa nayo illa kana min ashabi nar isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni sasa ikiwa mayahudi na manasara ambao wao ni watu wanaofuata vitabu vilivyopita waambiwa maneno haya hao wengine tuwaambie nini haya ndiyo maneno naombiwa mayahudi na manasara ikiwa ushasikia kuhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasikia atajwa kuwa ni mtume wa Allah kisha usiamini yale aliyokuja nayo basi huyo ni katika watu wa motoni قال الشيخ رحمه الله والإيمان به نكمؤمن متوم محمد صلى الله عليه وسلم هو vipi قال تصديق ما جاء به mwanzo ni kusadikisha yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al qabuli wal idhan pamoja na kuyakubali na kujisalimisha na kunyenyekea kuyafuata la mujarradu tasdiq haitoshelezi mtu kusadikisha peke yake kusema ni mtume wa Allah naamini basi haitoshelezi walihadha لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به na kwa sababu hiyo Abu Talib ambaye ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajua kuwa mtoto wa ndugu yangu ni mkweli si muongo katika yale anayoyazungumza bali akikiri kuwa si muongo katika anayosema ni kweli lakini hilo halikumsaidia Abu Talib kule kusema kuwa ni mkweli tu وشهادته بأنه من خير الأديان بل أكشودليا kuwa dini anayoifuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo dini iliyo bora zaidi na hili si yeye tu bali makuraish kiujumla walikuwa wakijua ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون sisi twajua kuwa ya kutia huzuni yale wanaoyasema lakini twakwambia hivi hakika wao hawakukadhibishi wewe wajua ni mkweli sababu hata kabla ya kupewa utume wakimuita as-sadiqul amin kwa wajua kuwa ni mkweli lakini basi tu wakakanusha kama vile Firaun alikuwa yajua kuwa Musa ni mkweli Allah asema wajahadu biha واستيقنتها أنفسهم wa uluwa walizikanusha aya zetu lakini walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao juu ya ukweli aliyokuja nao Musa na ndio maana Musa alivyozungumza na firaun akamwambia laqad alimta laqad alimta ushajua wewe Firaun ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi basair wanao wakakataa jambo lolote ukitaka kulifahamu yao likupiga mfakazi yako wa watu wewe si dereva waingia kwenye gari watakupeleka abiria utawaua ili jambo umwachie nani umwachie dereva na hili ni jambo ambalo laeleweka tuje kwa mfano wa kina Firaun Firaun alipoleta kisingizio kuwa Musa nani ni mchawi akaamrisha wakusanywe wachawi na wachawi wajua nini maana ya uchawi kwa sababu si kazi yao lakini alipokuja Musa wakaweka ile sihiri yao walioiweka mpaka watu wakaona wajau bisihrin adhim kuja na uchawi mkubwa bana wa auhaina ila Musa an alqi asak Allah asema tukamletea wahi Musa tupa fimbo yako akiitupa ile fimbo faidha hiya talqafu ma yafikun yule nyoka akawa amiza vile vikamba vyao na vifimbo vyao wale wachawi kwa kuwa ni kazi yao uchawi wakajua huu nini huu si uchawi kazi ya uchawi si ni yetu huu si uchawi faulqiya saharatu sujada pale pale wakamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wajua kuwa alichokuja nacho Musa ni haki na ukweli huyu si mchawi sisi tuujua uchawi kwa lau kama wangelikuwa na insaf watu wa Firaun walikuwa wafuate kauli ya nani ya wachawi katika lile jambo kwa sababu wao waujua uchawi na wakamwamini Musa lakini hawakuwakubali na ndio hasara walioipata turudi hapa haitoshelezi kwa mtu kusema kuwa mimi naamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli kisha simfuate haijatosheleza wadinu alislami naendelea dakika zenda haraka kweli kweli kwa nafikiria nitamaliza kinawacha njaribu wadinu alislami متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة دين الإسلام imekusanya ndani yake kila maslaha katika masalih yaliyokuwepo katika dini zilizopita bimaana katika sheria ya dini zilizo sababu mitume wote wamekuja na Uislamu lakini sheria za tofautiana likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kila mmoja Allah amempa sheria yake tofauti na mwenzake lakini asli ya dini ni moja wote walikuwa katika tauhidi qala متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة تفوتي iliyofanya uislamu aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mbora zaidi ni kuwa uislamu aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sheria aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sheria inayofaa kutumika katika kila zama kila sehemu na kila umma popote yatumika vizuri kabisa Uislamu upeleke kokote utafiti kokote Kenya Tanzania Uganda Kongo Rwanda Burundi peleka kokote Uislamu utafiti utaingia vizuri kabisa na ndio maana utaona kila mahali katika dunia kuna waislamu sababu so, uislamu waenda vizuri kabisa na kila mahali pamoja na kubakia vile vile haubadiliki sio utabadilika kulingana na unavyotaka wewe ah vile vile ulivyo wafit kila mahali قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى akiwa amzungumzia mtume wake sallallahu alaihi wasallam amwambia wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه na tumekuteremshia wewe ni hiki kitabu kwa haki kitabu hiki kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu wa muhaiminan alayhi na kuyalinda kwa hivyo hii Qur'an ilipoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kusadikisha yale waliokuja nao mitume waliopita haikuja Qur'ani ikasema mtume fulani alikuwa muongo la bali yasadikisha kuwa wale mitume waliopita wamekuja na haki lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia hii Qur'ani ndiye mlinzi wa yote yaliyokuwa kule nyuma. Kwa hiyo kama kuna jambo lilibadilishwa badilishwa liliharibiwa, hii Qur'ani imekuja ikaweka wazi na kufungua mambo. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة نهابا سيما شيخي نكي سيما هو إسلام نيويني كفا كتك كلا زاما نسهيم نكلا أمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها معناك نكوا كشكمان نو إسلامه hauendi kinyume na maslah ya umma katika zama zozote na katika sehemu zozote bali ndiyo kutengenea kwa huo umma wakishikamana na Uislamu walaysa maana dhalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa umma kama yuriduhu an-nas haimaanishi hivi kuwa Uislamu wanyenyekea katika kila zama na kila sehemu na kila watu kama wanavyotaka wao sisi leo tuwaita modern muslims wajiita modern muslims wale modern muslims wale uislamu wautaka wanavyotaka wao na ndio maana ukizungumzia da'wa salafia watu wana ah, mbona hii dini bwana mtaka kuifanya ngumu nyinyi ah, ah akielezwa msimamo wa Uislamu wa kisawasawa kwa mfano katika kuamiliana na viongozi namna Uislamu unavyotuelekeza sisi kuamiliana na viongozi wetu wallahi ili jambo kalizungumza usishangae mtu akakuita wewe mnafiki wewe kwenda mnafiki tu wewe wewe walipo wewe nao viongozi lakini si kweli angalia wanawavyuoni wa sunna kabla ya hizi fitna zinazoendelea katika ulimwengu leo katika nchi mbalimbali za Kiislamu na baada yake utaona msimamo wao ni ule ule mmoja haubadiliki naweka wazi zaidi nyote mwafahamu kuwa kuna nchi kadhaa za Kiislamu leo kwaendelea faudha na mabalaa mengi sana kwa mfano Libya Suria Yemen na nyinginezo Somali jirani tu Sudan sahi kila mwaka chembelecho mmoja alikuwa akisema tulikuwa mwanzo kule early 90s tukiwaombea Mungu ndugu zetu wa Somalia hapa jirani kisha kila tukisonga mbele Allahumma ansur ikhwanana fi Somal kisha ingia wa Afghanistan kaongezeka miaka tena kiena kidogo mbele wal Iraq ah twende tena twenda mbele kidogo Suria sasa ukianza kuomba hapa utaleta listi ndefu zimekuwa nyingi ukiangalia siri na chimbuko la balaa zinazotokea katika nchi za Kiislamu utakuta tumekwenda kinyume na sheria katika jambo la namna ya kuamiliana na viongozi wetu hata wakiwa madhalimu hapa kuna siri kubwa sana walipoanza raia kufanya maandamano na kutoka njia taa ya viongozi wao wanaovioni wa sunna walipiga kelele mpaka kozi kawakauka jamani hiyo ni fitna musikubali mutaharibu nchi zenu huyo ni dhalim kweli msubirieni ataondoka ataishi miaka mingapi alafu si njia hiyo ya kuleta islah katika nchi inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim mwanzo nyinyi badilikeni kisha viongozi wenu watabadilika wakiwakumbusha maneno ya salaf kama takunu yuwalla alaikum hivyo mlivyo ndivyo watakavyokuwa viongozi wenu na Qur'ani yazungumza wazi wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun sisi huwafanya madhalim kuwa ni watawala wa madhalim wenzao kwa sababu ya makosa yao waliyochuma wenyewe kwa kiongozi muovu ni makosa yetu sisi raia ndio Allah atusaditishia sisi viongozi waovu raia wakiwa waizi watawekiwa viongozi waizi raia wakiwa madhalim watawekiwa watawekiwa viongozi madhalim na wakiwa wema watawekiwa viongozi wema kama vile masahaba walikuwa watu wa kheri Allah akawekea juu yao nani Abu Bakr Siddiq alipoondoka akawekea Umar akawekea Uthman akawekea Ali radhiallahu anhu akawekea Muawiya kila zama zilivyosonga mbele kila watu walivyobadilika na kuharibika na pia viongozi wao wakabadilika ndio maana Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala al-Khalifatul Umawi alipofuatwa na mmoja katika wale vijana akamwambia limadha la tamshuna alaina bisirati Abi Bakr na Umar mbona nyinyi mko hivi bwana hamwezi kufuata sera za Abubakar na Umar na walikuwa juzi tu hapo mkawa kama wao akamwambia tabadharu na taammar alaikum na nyinyi kuweni kama mfano wa Abu Dharr Abu Dharr Zahid ambaye alikuwa hana haja na dunia nyinyi kuweni hivyo na taammar alaikum na sisi tutakuwa kama Umar juu yenu lakini maadamu raia wewe ah basi ndio hivyo Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu mmoja katika makhawariji amwambia hivi unavyotawala sivyo alivyokuwa nani Abu Bakar na Umar amwambia ndiyo kwa sababu Abu Bakar na Umar sisi ndio raia wao na sisi nyinyi ndio mnkuwa raia wetu raia khariji watarajia nini wewe haya maneno kiyazungumza waambiwa nani wale watu si ndio watu watakupendua serikali bwana watu watakuleta mabadiliko fujo leo muulize mlibia ambaye yule Gaddafi alikuwa mujrimu بمعنى الكلمة هذا الرجل مجرم كفره العلماء amekufurishwa aswa lakini ilipokuja katika swala la kutoka nje ya taa ya viongozi na hawana uwezo huo wanaoviona kaambia mwacheni bakini hivyo hivyo msifanye fitna leo atamani mlibya ile zama za Gaddafi na dhulma aliyokuwa nazo kuliko ile hali aliyokuwa nayo leo atamani kama hiyo hivi sasa utaona watu wazungumza wallahi ya akhi hebu tuwekeni hamasa kando tutumie akili akili tu wacha fujo tumia akili bwana we wajua maana ya kuwa hakuna serikali katika nchi wajua maana yake nini wallahi jambo la hatari sana sasa mimi nitaingia ndani zaidi maana yake mamako mzazi na mke wako na bibi yako waweza kushikwa kanajisiwa mbele yako wewe ukiwa umeshikwa watizama hivi na hakuna lolote utafanya nikwambia hivyo labda akili yako itarudi utumieni akili hii ndiyo dini ya Uislamu inavyotuelekeza si hamasa na fujo maandamano ya, ku, ya kuiba mayai ya kuchemsha kuna siku walifanya maandamano kule tena ilikuwa ni maandamano yamejengwa kwa jina la Uislamu kisha jamaa wale ndio unajua kuna watu wengine kwenye maandamano wanapata fursa ya kuibaiba maskini bwana kuna jamaa alikuwa auza mayai trea kama mbili tatu hivyo nzibeba za maji ya kuchemsha jamaa wakamuibia bwana wakaangalia vile vyombo vya habari vya makafiri wanavyojua kuuchafua Uislamu ikazungumzwa kuwa kumefanywa maandamano Mombasa kwenye BBC kitambo hiyo maandamano hayo kukaibiwa mayai ya kuchemsha na hivyo mundharauliwa kiasi gani waislamu wakaiba mayai ya kuchemsha ah kumbe nyi watu wa mayai ya kuchemsha tu mkishashiba mwatoa upepo tu hamna chochote cha maana mnachokifanya faida yake ni nini msiwasikilize hao watu wa hamasa wallahi alazim sisi tuwaambia hivi ni dini ingelikuwa labda pengine ukituona wakati wa kura tufanya kampeni basi sisi wanafiki tutakuwa wanafiki kweli hatutaki kujua nani kiongozi awe atakayekuwa lakini maadamu ni kiongozi ana heshima yake kama kiongozi huu ndo uislamu sio utupeleka ndio hapa nasema kule kushikamana na ule uislamu kisawasawa ni maslah kwetu sisi lakini watu hawaelewi ukiwaeleza uislamu huo hawautaki wao wataka uislamu wanaotaka wao Allah asema fastaqim kama umirta sio kama aratta fastaqim kama umirta simama kama ulivyoamrishwa katika dini fastaqim kama umirta katika mambo yako ya kidunia chai sijui kahawa watakutia sukari tia chumvi hakuna mtu atakuingilia si jambo lako lakini maadamu ni dini dini itabakia kuwa ni wajibu kwa kwewe ufuate wallahi yawezekana kuwa lile jambo la dini wewe waliona kuwa liko kinyume na hawa ya nafsi yako nafsi haitaki nani anayeridhia kudhulumiwa nani anayeridhia kudhulumiwa huu kiongozi ya kudhulumu lakini dini ya la isma wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak hii hadithi ya mtume sallama leo niko yafanyiwa istiza oh is hawa ni wale isma wa ati' وإن أخذ مالك وضرب ظهرك maneno ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sisahau msimamo wa ikhwan muslimin Misri yalipoanza maandamano ya kumpendua Husni Mubarak rahimahullah wakaunga mkono sana bali wakateremka mashehe wao Misri kwa fujo wakapiga kelele na furaha kweli serikali imependuliwa mpaka akaingia jamaa yao kaingia Mursi alivyoingia jamaa yao wajua wao zile siasa zilizokwenda ikafika wakati na yeye pia akapenduliwa siwezi kusahau Yusuf al-Qardawi samahahu Allah alitoka katika channel ya Al-Jazeera huyu huyu kabla ya hapo katika hii hii channel asema hii hadithi wa in akhadha malak wa daraba dharak hiyo mwanzo tayari kuthubutu hiyo haiko hiyo hadithi haiko thubutu katika sahih muslim akatoka kwenye channel ile ile wakati yule kiongozi ambaye ni ikhwani kwa sababu ni ikhwani amependuliwa akasema nyinyi msahau hadithi ya mtume sallam isma wa ati wa in akhadha malak wa daraba ile ile hadithi kwa sahihi wallahi ile ile hadithi kwa sahihi na watu bwana wachelewi ukiingia kwenye youtube utaona aliletwa kisha aletwa kabla na baada yani umwangalie namna ya kaifi yatalawan abadilika kulingana na matukio hilo hutoliona kwa ahli sunna msimamo ni ule ule mmoja fastaqim kama umirta ayo nikizungumza marefu na sijui waweza kuwakinaisha watu vipi wakaelewa na mimi wallahi najua kuna watu kisikia mazungumzo watasema yule alipwa na kiongozi fulani yule kwani hiyo tu juzi juzi wanatoa mpaka mapicha kuna jamaa alikuja hapa sijui akajificha wapi la usamihuhu fi dunya wal akhirah alayhi min Allah ma yastahiq akajificha huko ama huko hutuba ya juma hapa mmekaa kanipiga picha kwa lazima sikumwona sasa ikatengezwa huyu ametumwa na mayahudi mimi natumwa mayahudi <laughs> do واذا خاصم فجر ايش هذا الفجور yani fujur kupita mipaka hutoniona hata siku moja mmekwenda umarekani labda unibebe maiti eti nde kule kisha nje hapa nitoe khutba hakadha alamatni amrika hivi ndio umarekani unifundisha mimi umarekani anifundishe nini wala siku moja utatuona tukienda kwenye daula za kikafiri mkatafute nini mara nife unakwenda unkufa watiwa kwenye sanduku kisha hiyo kaburi yenyewe paka ulipiwe mwaka mmoja kulipo watolewa maisha gani haya wenda kutafuta balaa gani lakini hivyo hivyo utanyoshwa kidole kuwa nani hao mtumwa na mayahudi kwenda kufarikisha waislamu kwa sababu wasema maandamano hayafai haifai kutoka nje ya taa kiongozi mfano kasema tena haswa katika sahihi kuna mambo mengine paka wasema afadhali yenye mazii sababu watu waweza kuingia kwenye kufuru bila wao kujijua ule uislamu sahihi watu kuufata kuna maslah kwao وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس وإسلام سكم unavyotaka wewe Uislamu hauendi unavyotaka wewe wewe ndio utakwenda unavyotaka Uislamu na wewe kuufuata Uislamu ni kheri kwako wala usidhanie kwa Uislamu watuhitajia sisi ni sisi ndio tuuhitajia Uislamu nasema hivi kwa sababu wako baadhi ya watu waona wao ndio Uislamu wasoubeba Uislamu wakausongeza mbele wao wataka Uislamu wabebe wao na hilo haliwezekani yamununa alika an aslamu mtu aja ajisifu mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sisi tumesilimu aone yana umuhimu sana qul la tamunnu alayya islamakum msije hapa mkanifanyia imtinan mkaona mmenifanyia mimi fadhila kwenu nyinyi kusilimu la uislamu ndio una fadhila juu yako si kuwa wewe una fadhila juu ya uislamu kama hutoufuata uislamu utakaa milele ndani ya moto wa jahannam kwa wewe ndio wauhitaji uislamu uislamu hauna haja na wewe na hapa ndio mara nyingi waambia wale ndugu zetu wanaosilimu usisimame mbele za watu wajua mimi nilikuwa hivi kisha nikasilimu na kama amewafanyia favor waislamu ah ah uislamu ndio umekufanyia wewe fadhila kwa hivyo ufuate makini sana sivyo unavyotaka wewe bado nitaueleza tena ad-dinu wad-dinu al-islami huwa